aza yamaze gushika ku murongo mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe tuvugana nande ntibishobotse ko tubandanya kuvugana mwiriwe muri bande mutwakaye muri he igitega amaja he igisagara ca gitega muri bande ariko muri bande undi munyagihugu adashinzwe kwivuga idini ariko twizere ko muvuga ibyubaka nuko mutubwire amakuru yabaye ngaho mu ntara ya gitega tuhafise n'abamenyeshamakuru batari bake ayo tutamenye ni mu gisagara cya gitega rero dufite intuzenya ingorane n'ishyirahamwe ryigeze hose twaguze amakonteri kera tutigera tuyaronka sinzi impamvu biri mwaguze amakonteri ngaho muri regidezo Eh, kera kera mu mwaka uhetse mu mwaka uyaronka nta n'ikivugwa ubumenyi ariko umwaka wose mwarabajije igituma ayo makontera atarabashikira ni umwaka uhinyitse niyo ugiye kubaza umenya n'abakozi barababujije nta nyinshi baguha mm. Mm, mwebwe ayo mafaranga mwayatanze haraheze umwaka hari mu kwezi kw'indwi ko mu mwaka uheze mm. eh, kandi benshi rwose ugiye guhurira n'abantu benshi ariko iyo muri ko muravuga benshi muba mushatse kuvuga bangahe ugiye kuba duhahura n'abantu benshi hmm. ariko muvuga ko mugenda kubaza inyishu wabahaniye nta muntu uko duharidideza guha inyinshi bakubwira ngo ugende urindire twe hmm. bababwiye kugenda murindire babwiye ko amakonteri ariko araza bayatumye cyane bakubwira ngo baratumye ubwabo ntarashika urumva ntakitiremije umuntu kubera iminsi ni rwose mm.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 uraraba uciyeyo uradumuka kandi batume ngo bayisetse ko mubirire mm. kuko rero bareke kuraba nk'ababijiretwe uburimyi n'ubworozi bakaraba bakaduha nk'imiti iyo ndwara imeze gute ni ubuntu bw'ubukoko bwera ntabwo gacurabye ku bigotigoti ugasanga ko ubuntu bw'ubunyo bugomba kumera nk'intuze nk'ibifushi mm. none imyumbati ifatirwa mu kuzimu kuya hejuru ku mababi mm. ntajya ku giti mm. niho usanga butonda bacume ngo bahise ko mubiri mm. nta miti nta abajejwe uburimyi n'ubworozi aho mu ntara mwarabibabwiye abajejwe intwara barabizi icyo bariko barakorana igihe birashobora gushika ugasanga ntibarabimenya ku kubera uriko utajya mu mirima ntabyo ushobora kubona ariko mugabo jewe umukuru w'umutumba nari nabimubariye ngira yatanze raporo ku ikomeye hmm. ni ikintu umutumba wose ngahe kumva bazi canke ni inyabikere hose ahubwo baraza bararaba mu mirima baze bararaba ko naje ndiko ndumviriza hariho n'ubundi yambwiye yuko mu murimi we biriyo hmm. si mu murimi wawe gusa ni hose je ndiko ndaraba hari imyumbati baza bararaba kweri yego kandi iyindi nkuru nayo mhm. turashima kubera ingene bari baje kuvura ku mitumba turabishima rwose barakoze kubera barakoze turabakengurukiye ni abaganga babasanga ku mitumba eh, abaforoma bari baje kuvurira kubera ku mutumba wambabazi na marambya aho bahurira hagati na hagati bashimye mm. barakoze kubera ikorora malariya bayitora ku bwinshi kubwishi bwinshi mm. baze barabe rero mukungene botwiyumvira ko nk'abavyeyi bakaduha ivuriro nyene muri mbabazi bazoba bakoze urakoze cane sawa urakoze cane Joseph Nyabikere mu ntara ya Karusi mwiriwe neza muri bande mutwakuye muri he adashimye kwivuga izina reka twakuye ari hehe ariko twakuye ari hehe uwo munyagihugu adashimye kwivuga izina muhagarare neza mwavuze ko mudashimye kwivuga izina ariko mutubwire aho muherereye ibubanza duga ku ijambo mhm. inki muri zone cy'ubuka hariho abana bakubise umuntu arapfa abantu bakubise umuntu arapfa Mm. vamos a ndabumva ah, neza aramuhatse uwo muntu yarakubiswe akubiswe yakubiswe n'abaki ntituri ko turumvikana neza sinzi ko uhagarara neza kugira ngo dushobore kumvikana urwaruka rw'abana yego mm. bamukubise bamuhora ko yaburewe niko bitwaza kandi umuntu yarakuye hmm. nta gipolisi cy'inyamanamabi nta bajejwe intwaro bahashitse kugira ngo bamame hmm. eh. murumva ko bahagaritswe bagafunga ko burengera ubutungane buzokora akazi kabwo munyagihugu w'ibubanza mukibyuka bibiri na kabiri bibiri na gatanu bibiri na gatatu irindwi na gatanu mwiriwe mwiriwe neza muri bande mutwakuye muri ndi kudiyo mu bibara kudiyo mu bibara na majaha mu bibara bya mutumba mu bibara bya mutumba ni mhm. amakuru tutamenye aho ibi mutumba ni aya amakuru mutamenye mhm. amakuru y'uwo mugambi bamaze iminsi bavurira abantu ku mitumba mhm. burya ibyo bintu byarashimishije abantu rwose mm. mugabo tugatera akamo tuvuga duti mm. urya indwara ntahiraja bari batanze kiringo cy'indwi imwe abavura bavura malariya gusa eh bavura malariya nyene mm. yuko boraba ukuntu bokongeza ku ikindi kiringo kuko abantu kweri bari bashimye mugabo nabundi malariya irakibonekeze mm. akagira kabiri uno munsi sinteba kakabarabara kajya ku mukukumbo ko munsi y'amabuye ahantu bita kwa manoko ni ukuri dutwaye abantu mu ijoro biratugora rwose kuko hari nk'abantu b'abayangayanga bandayavugwa dutwara mu ijoro bavuye kuyanga ngaha ku isoko mm. ibinogo birarenze kabisa twatera mu mutware wo mu kibuye mm. arabukuni yo kuyaranja aza agakoresha ikivi rusange cy'umu umunyagihugu wa kudeyo mu tumba yareka aravuga ati ibijyanye n'amabarabara mwiriwe mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakwe muri hehe ndi munezero diyodoni ngaha mu marambya muri komine nyabikere mm. diyodoni aho inyabikere amakuru tutamenye nayahe yozefu kumbabazi ku kutubwira amwe ayandi tutamenye ni ayahe twebwe ejo nka saa munani mhm. nkuba yarakubise abantu kwera bababaza irabababaza mm. mbere babiri bo baraye mu bitaro nyine mu nyabikere mm. mu bw'imana yabikoze nabonye ko umugoroba baba batahanye kabisa twari twabaye rwose imvura inkuba iza gukubita abantu mu kinkiri mm. yaraduteye akoba kwirinda turasenga imana niyo makuru mutamenye ngo ahandi ho hari sawa kabisa ariko imana yarakinze eh, imana yarakinze yari yakubise batandatu babiri nibo bari basinzikaye rwose nabo mm. nyine umugore munsi nabonye babakontoreye bari baraye kwa muganga ariko eh, ko bakize nibaza ko hatakibaza yego ni ukuri akazi keza namwe murakoze namwe mugire ijoro ryiza aho irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakuye muri ndi kuduhenga rutere gurumva kuba umutwakiye bumperana mhm, ariko muravuga eh. ibijyanye n'ibarabara ariko mubona eh, ariko ndamarira kuri ibi n'ibarabara mbwa hariho akandi kavu mhm. ni ukuvuga rero ako kabarabara mm. karateye igihanga rwose ku bantu dutwara abo bantu ku mukukumbo mu ijoro mm. umutware we turamuteye akamu araba ukuntu yoga akoresha mm. akandi kamu notera mm. ni ukuri ababyeyi bahimirize babyaye bagaheka mm. ejo hari abakobwa ngaho bavuye hiyo za muyinga ahantu bita ikigaje baraye guteza ingorane abahungu baraha kandi biyubakiye mm-hmm. burya abakobwa b'ubu ebana eh, ubu babaye nabi kweri gute urumva abo bahungu sinzi ukuntu buka babyina hatako mm-hmm. burya abakobwa baciye babagiriza yuko ngo babakorere ibya furambi mm. burya kugera saa yine saa tatu mm. abo bakobwa bari bakigengana n'abo bahungu mm. baca ni ukuvuga rero yemwe ababyara babyare mugabo ye bana ni hatari kweri none ubu bari ubu bari ubu barasubiye nyine iwabo baciye babashyikiriza abatware baca babaraza ku muntu w'umushinga ntahe mm.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 bw'igihugu aho turabona umenyesha amakuru jerome ntiyabimenye ayo makuru tutamenye n'aya wumva twe turabisanura hari barabara mm-hmm. hari ibinogo cyane kandi turabisaba tware muga ntibaturarika kuwa gatandatu ngo tuze kwitora mu gitondo n'amajari ikabuye kabuye kama kamanye eh, hariya hejuru mm rero umuntu atashe kugorovye umuntu agenda aravunagurika mu maguru kandi abanyagihugu bariho bakwiye mm eh jezo no tera kama baze baratubyukira mu gatondo tubyuka kuza mm.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 mvura niyaguye ryari yamaze kuva ku murongo wa bibiri na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu bibiri na kabiri mwiriwe neza amahoro muri bande mutwakwe muri hegaye gisuru mu ruyigi n'amahoro yego cyane bashima mhm. kweri karakantu twakora babaganga b'amaso ntiharanje mu micumbi y'iwacu bakuriye twegere abaganga b'amaso ego hmm, ni igihe mwari bavuze yuko n'ababanzi mhm. kubera ko baza bapfa kureha amabanza nk'abarimyi bamwe mu byo usanga bakeneye amabara batayatanganywe hmm. ni ukuri kwasasa bisaba yuko bwokoza kandi abantu usanga ari benshi cyane sinzi yuko namwe biba ariko bimeze hmm. ubwo kubera abantu nibo bayakoye amaso benshi nk'abo bose mbere ndamwibaza ko byaba biva kuki amatara hmm. y'abanyagihugu twashobora kuba kuko itike cumi na bibiri ugenda mu rusengero ugenda no kugaruka uri muri imbere yo kwera icyo cyangwa amahera utorohewe ego kwega nicyo cyasaba kandi turabashimye ariko ko mwari mwabasabye bakaza ngaho mu gisuru ntibaza ko n'ubundi bazogaruka natwe twashima abagaruka ndetse twasaba rero ko bakama mu gihe tutararonka abaganga mu gikuru tushima hakeye barata birakenewe murakoze cyane bibiri na kabiri ibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri kandi twese twose rimwe basokuru bari bamwe banyokuru bari bamwe nimuze nimuze ikiganiro naho iwanyu havugwa amaki amakuru tutamenya mu mihinga itandukanye mwiriwe neza mwiriwe cyane muri bande mutwakuye muri he baza turabanyamuhuta muhuta ayo makuru tutamenya aho imuhuta nayo bo aho imuhuta ni mu ntara ya rumonge yego cyane mhm. mbandanye iciyumviro canyu turabumva natwe twagomba dusabiri ibarabara rya komine muhuta mhm. ukuntu ryononekaye kandi abategetsi ntashoboye kuguma ku murongo ariko twibaze ko aza kugaruka twakuriye kuri bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu cyangwa irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mwiriwe neza gitaramuka mu ntara ya karusi mm, amakuru tutamenye aho muri gitaramuka ni aya mu by'ukuri amakuru muhagarare neza amakuru umunani y'ijoro ukuvuga ngaha ku mm-hmm. guhata inama yakoreshwa n'umugabo gatandatu muhagarare neza ariko ni ukuvuga rero iyo nama imaze gukoreshwa umugabo gatandatu mm, yari inama yande inama yakoreshwa n'umukuru w'umutumba hmm? yego iruhata umukuru w'umutumba wa ruhata yego mm-hmm. ni ukuvuga rero yaciye atangaza amadini yatangaje iki yatangaje amadini y'abantu icumi mm. amadini y'abantu rero ngo ni abazungu ngo ntibakunda bakunda ngo ubu ntibakunda ntabwo ngo ni rero bagerageza uburyo bakora ngo ntibakunda igihugu n'umugambwe ariko igihugu n'umuganga nta sano bifitaniye ni ukuvuga rero hmm. ni kubera batari uvuze ngo kubera batari mu mutumba nawe ngo kubera batari mu mugambwe ngo kubera badasangiye uyu mugambwe n'umukuru w'umutumba eee eh. bumva mhm. nyine ngo ku mpamvu bategereza ngo kuko bakorera ubu rero abo basomeye n'umuntu atangaza ubwoba umwanya wari wose arihebuye none abo abo abo bantu cumi ni abo yavuze badasangiye umugambwe hari icyo hari ubwoba yabateye hari icyo yavuze azobagire yeya eh, amajambo y'iterabwoba ngo ngo ngo mm. none ibyo mwarabishikirije abamukurira abajejwe komine ya gitaramuka canke amazone ukuvuga kubera inama mm. mm. ko ibintu biba byafite ikinyegezwa mm. ubu rero barabikurikirana nabo byaba inzego zabakingira icyo musaba ni ntidushoboye kubandanya tuvugana n'uwo munyagihugu wo muri gitaramuka ku mutumba wa ruhata ni ikibazo cyo kubandanya dutohoza tumenye ibijyanye n'ibyo by'uwo mukuru w'umutumba ko ari byo nuko atari byo abo bantu cuma avuga yuko banditswe bagatangazwa mu nama yakozwe ku munsi wa gatandatu yuko ah, ari abo kugira nabi ariko twibaza ko ari imvugo ndende rugero mwiriwe neza Mwiriwe. Halo. Muri mm, bande mutwakuye muri he? Ndi yanga mu gatubu. Yanga na mahoro. Na mahoro. Mm. Ego. Ah, yanga amakuru tutamenye yabayeho mu gatumba naye. Amakuru ngira ndababwire. Mhm. Mm ni mu kiyaga Tanganyika. Mm. Urumva umwimbu ubu unye ntukiboneka. Mhm. kubera ry'amatara bakoresha ry'amatara yo yo mu nzu mm. ubu rero umurimbo utera ukunguka mm. bisaba yuko umuntu gusika ubu basubiza hajya amatara ya kera mm. kubera amazi afashe ku masuha iziyafi nazo zikaduga hejuru urabona ibyahora byahora ziba haguma hapfa burya bunyamunya mu minsi ukwezi kose eh, ubu turaciye mu myaka itatu hapfa burya bunyamunya buvamo imikeke hejuru y'ajya amatara ajya mm. amatara rero bayasubize ko kubwira umwembe tuboneke mm. ubu gushyika honyine ubu imboga bazirobera ku masahani ajya mm. amasahani dufungurira ko rero rero nuko bosubiza ko hajya amata ariko abajejwe uburobyi cyangwa nk'ikiyaga ntibahora bahashika ngo baraba bijya ntabwo byigeze biroba byigeze biro bindagara mm. kare abanyiriki bari barabisize ko birananirana bajya bapfutse ayandi matara indagara bakica abagiriki barabikura ko basubiza ko hajya ayandi matara mm. nawe unye bajyasubije ko hajya amatara ntacyo byogenda mm. eh, umwimbu utera potera ka gahudo ntikakiboneka amasangara kanakiboneka imikeke ijya minini minini ntikiboneka eee eh, ajya amatara ntashobora kubyura imboga ziri hasi ashaka haduka buryo bwana bw'inyamunya mu buryo bwana bw'imikeri yanga nariko ndababaza nti ikiyaga baba barahashitse kugira ngo barabe nimba ivyo bariko bararobesha binyuranye n'amategeko kuko hari nk'imisegeteri ihora ikoreshwa mu kuroba ibinyuranye n'amategeko igaheza igaturigwa bijya barabibona barabibona ariko badasubije ko nta kigenda nta mboga turosubira kujya nka tujya twara tujya kera yanga murakoze cyane yego namwe umutwa reka twese turi bamwe nta muhutu umututsi umutwa reka twese turi bamwe mu buraruko turi bamwe mu bumanuko turi bamwe mu buseruko turi bamwe no mu burengero turi bamwe saha zibiri hano kuri muri studio za radio isanganiro ikiganiro naho iwanyu havuga amaka mutubwira amakuru tutamenye iyawe ari meza araheza akabera akarorera abandi nayo yari mabi ababikora baheza bakikubita agashi canke naho ababijejwe agaheza bakavyumviraho agafata ibintu mu minwe mwiriwe neza mwiriwe muri bande mutwakuye muri hehe ndi umwene gihugu adakenye kwivuga izina mugabo avuga ibyo ubaka ariko twubako yari hegaye mu komine musaza muri musaga muri zone ni zone ya musaga mukaza mudoge kwijana ayo makuru tutamenye ngaha muri mukaza ni icya mbere iri barabara riza kuri baseri mhm. hariho ibinogo bitatu by'ukuri bimaze igihe kirekire byigeze bikorwa ntitubuze impamvu ibintu bigwamo biteye ubwoba mm. icyo kintu kabisa meri irashobora kugitorera inyishu byihuse kuko bimaze igihe kirekire ko ari byuguruye mm, ariko ese amakuru tutamenya kuko twaranayavuze tuyamara ko ni igihe kitari gito okay ikindi nacyo mhm.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 komine mwakira intara ya mhm, amakuru tutamenye ngaho imwakira ko na mugenzi wacu Dieudonne Nzeyimana akunda kuhazunguruka murakoze ni ukuvuga amakuru mutamenye mhm. aho umuhungu umwe bita soyi hano imwakiro mm-hmm. yasanze umugabo umwe bita ndi mugwanko ahasonera impuzu noneho amugaza ku ngufu ntacu yaramuhoye ya yamubwiye ngo we ngo barakubwiye ngo kuri umunyabari none ngo barakuntumye ngo wizare ku ngufu ibyo ayo majambo uriko uravuga umenga nayo ikigamba aragoye gutahura oya oh, kuvuga mm. halo kuvuga mm. amabari yakiwe barakumbwiye kuri umunyabari umunyabari ni igiki ubutari umunyamwakiro ntashobora kumenya umunyabari icyo ari cyo bavuga bavuze ibintu bita umunyabari aba ari umuntu mudasangiye umugambi mhm. hamwe n'ibyo rero kubera twabonye bagomba kurwana habaye abantu mm. ubona umenya ni ukuhungabanya umutekano mm. rero hano iwacu ku mutumba w'ubutovu ndavuga mm. nti nk'abategetsi hamwe baba bakunda kumine yabo boreba bagakoresha nk'amanama mm. bigahagarara kuko mutama yari karatira ubusa ko bariko baramugaza ku ngufu umutumba wa butobwe eh mm. ndabyabera ku isoko mwakira mm. bo hamwe n'ivyo rero ndabona umengo bariko birahungabanya umutekano kuko n'ejo bamungu butari kuwa mbere hari abantu bahasowe kubisigwa ahantu barekwa bera hino hano nyene mwakiye mhm. bazirike nabo nyene bavuga ngo n'abanyabari ngo ngo ntibonyweswa ako kabare ngo abari mu mugambwe tukabona rero ibintu tumenga bishaka guhungabanya umutekano kandi komine yari itunganije neza mm, ariko akabare canke saka abanyamigambwe iyo mubituye abajejwe intwaro babishurike ariko nyene nubwo biruko iyo iyo babituye nyene turabona ibintu bitagenda neza byagose batabikurikirana umenga nta ngufu babigiramo mm. urumva rero twabona yuko hako komine ijyamo akajagari urabye n'abantu babigira ubona usanga ari bantu bafatwa nka cyewe rero ariko umutumba w'ibitogwe twabona ati ibintu barakwiye kubitunganya bikajya ku murongo umuntu mu bwiwe moto ariko arakora tukaba mm. neza mm. hanyuma rero hakaba hariho n'irindi barabara rya hano idutobye iwacu gucabuka ikarere mm. harabomagutse kweri turasaba kugira ngo abategetsi naho baturabire wanashaka dufashanya ariko nabo babitubwiramo ingufu kugira ngo tubitinde tubitinde kuko natwe dukunda nko kuba turi ku bintu by'amamoto turabona ko dushobora kugira ingorane yego mm.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 ndagomba mvuge ikibazo dufise ntoya kamana mutwakuye muri ndeneka muri gisu ntara ya ruye mhm. ni ukuvuga twe twarakoze mu bikobe no ishyiramo panasadirime ryo ryaduhaye ikiraka panasadirime eee eh. mhm. no gukora imikobeko hamwe n'ubugwingwiri Hmm. ni ukuvuga twamaze umwaka urenga hmm. ko harakoze ariko nta gahembo turonka kiretse iyo migwigwihuta iyo twarose dukeya hmm. none rero nka rwego nk'umuntu kweri aba afite umwana ari mu ishuri yari yirindiye ngo azomuririre mu masezerano mwari mufise yari ayo uko babaha ibyo muvuze babahaye cyangwa yari ayo uko uh, babahemba amafaranga urumva vakumasikati miduko renyene namafaranga urumva tikurera kumuzi rumva le tonagomba kuta vago makatonyerekeza vakatoata hembo tuvatonje kweri kwahasina kadheni vakuba atoharurire nyungu iyo mwishuje utwo dufaranga twanyu wabishura gute urumva ni vapapa vacu mm. none ndakutovavadza gose vari kuraa vakaturiha mm. tukakora tuvuga ati nyine agahembo turafite umuntu yatuguturiye umukanda ariko nariko ndababaza iyo mwishuje babishura gute twishure batubwira ngo ngo nidukore turindire kandi mu kandi igihe tubona ari kirekire urumva hmm. rero hagomba bakaturiha nyine kubera ni ikibazo iyo turashonje tumerewe nabi urumva hmm. ntiwoga umukora udahemba byokubwira guca intege urumva hmm. rero baraturabira kuko bagomba tubwira n'ubu ngo dukore dukore nta gahembo tubona mm, ariko umwaka wose ni muremure mwaba mwarafadikanye n'abandi canke ngo murabe murondere ababaserukira kugira ngo bagende kubabariza agashahara kanyu bumva aba ariko baradukoresha ni turi turumvikana neza haciye ava ku murongo mwiriwe mwiriwe neza ntashoboye kuguma ku murongo ni bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu muvye umutelefone eh, yo mu buhora wa limiteri ni itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe muri bande mutwakuye muri hehe Leonidas Mugasumo bugana Leonidas Mugasumo Mugasenyi kana ngaho kuri Gardino ayo makuru tutamenye ngaho naya Je kibazo nari nsise mhm. nari akaba zo kubona nk'umuntu ashobora gufungwa akamara nk'ukwezi ahantu ivyo vyabaye eh, nk'umuntu mbaye umwe bategetsongira no mu ngagara urumva mm. yari imaze iminsi y'uko indwi zibiri zose zirenga atari no kuba namugemurira atari no kuba no kumusambira mm. ibyo bundi rero twageze baza kumureka uzagomba mutware mu mpimba mm. ariko rero n'ubu abishaka yagira ibyago atagwara yambaye kubera imaze iminsi nk'iyo yose mirembe adafungura rero mm. nagira nzerwa zizo mabohere yuko bohaba bakajya barasuzuma kubera abantu usanga ariko bararenganwa barenganwa busa busa bitagira umutwe n'amaguru mm. nagira ndabasaba yuko boza barahatembera ku mabohere bahasanzwe ngaho hantu bakajya bararara kuko hari ahantu bamwe bamusanga ariko bararenganwa murakoze mm, urakoze cyane leonidas namvuga amakuru tutamenye ajyanye n'umuntu yashyize mu ibohero ararenza ikiringo mwiriwe muri bande mutwakuye muri gabanya akaradiyo kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu na gatanu bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwiriwe neza mwiriwe muri bande damasi ni mucankuzo damasi mucankuzo amakuru tutamenye aho mucankuzo ni aya Mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza bibiri na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakaye muri hehe umunyagihugu adashimye kwivuga izina bujumbura i bujumbura mu ntara ya bujumbura cyangwa mu gisagara cya eh, bujumbura mu gisagara cya bujumbura eh, ayo makuru tutamenya aha mu gisagara ko ariho dusanzwe tunasamiraniye eh, ni ikibazo cyerekeye ibintu by'amadekarasiyo kuri peji mhm. hari ukuntu vurema biteranye ubwoba bitonda ugatondera ubusa ukabona abantu baje mu nyuma nibo baronse izo dekararasiyo nawe wahabaye umwanya muremure ukavaho utayirose mm. rero twagomba muzo hashike ni na hafi dusanzwe tuzaho mukorera muvuze ko kuri peji mugira ikibazo ki ikibazo cyo kubura dekararasiyo kandi uba watonze mugabo wuje mu nyuma akaba ari bayironka imbere yawe bivuye ku bapolisi bakorera indani none hirya hari imirongo basanzwe bahatonde ni imirongo muraja muri sare mukaguma mwicaye muri iyo sare mukabona umunyagihugu wo mu gisagara cya bujumbura ko aravuga yuko Ah, hari igipolisi peji eh, mu ijabe ko yabatondeye impapuro bashobora kuzibura abari inyuma ariko akaba aribo baronka imbere nibaza ko ari ikibazo cyo gusuzuma neza mwiriwe mwiriwe muri bande jiburiri murambya jiburiri murambya amahera kuri sanze mhm, amahoro ngaho imurambya aga jiburiri imbore vurema amakuru tutamenye ngahe murambya ko ariyo twanaheruka nayo cyane cyane gikingi ngira mvuge mhm. iri barabara rya bugarama murambya rirateye isoni mm. kandi igitangaje niko bitamwa abategetsi mm. kandi baribona mm. none ibi bintu tubivuge turi leta vema ni ibikebuke ibirometero icyenda aribyo ku mukuru wa kabiri urabona ko biteye isoni ibi bintu ko uvuze ko waherutse wajya ahantu habonye utari wowe nibyo amabarabara hari n'abandi bari ko baravuga n'ayo mu gisagara cya bujumbura hari n'abavuga ayandi yo hagati mu gihugu hariho n'ibyo amabarabara ameze nabi guverinoma ntabyo mugabo niba bugarama burambya icamo abakuru icamo amaremoro icamo ibyandagutake byose rimabara barima guhatira ubwite mm. abari akazi keza murakoze cyane jibihire ngaho murabye bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwiriwe mwiriwe neza muri bande mutwakwe muri he ni umunyagihugu w'umuco w'igihugu gikomeye bukina nyana mhm. amakuru tutamenye he bukina nyana ni ayahe uyu munsi habaye isanganya ry'amamoto mhm. uma yavunitse igufa ry'ukuguru uwundi mm. nawe yavunitse igufa ry'igitugu ariko rero kenshi ni uko abantu barimo abamotari cyane batakunda kujyana amamoto bafite amapirenti benshi bimwe bidufashamo kuko abantu bacuruza ingwano bakaba batekereza ico ni ikibazo eh, ca bamwe n'abandi kuko no mu gipolisi baraherutse gutera akamo bavuga bati iyo abantu bariko barakurikiza amategeko baraheza ngo bagahanwa nibaza ko urongoye igipolisi c'uruja n'uruza mw'ibarabara akijejwe umutekano wo mw'ibarabara yari yateye ako kamo ariko gusa ntibabikurikirana cane mm. nibaza ko bavyumvise nibyo bajejwe ku munsi ku munsi bazoheza babibandanya murakoze tawe iterambere murakoze cyane irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mahoro muri bande mutwakuye muri he umunyeshuri yiga kuri perezida ntare rugamba kuri ntare rugamba yego hari ikibazo cy'abana hari ikibazo cy'abana bari imbere mu wa gatatu mhm. ariko bafise abatwara ishuri bavuze ko ari ukwiga imyaka ine mhm. ariko mu mategeko ntaho biri mhm. ni bamwe bari ni bamwe bari binjiye muri kaminuza bari bafise amanota ari mu ah, agera ari munsi ya mirongo itanu ku ijana oya bose bararenza senkanti nyane akademike yose mhm. urumva bavuga ngo ni ukwiga jenisivire imyaka ine mm. ariko abanyeshuri nabo baraje basanze amategeko ntabirekura mm. ariko natwe bari bazaca ku ngo twige ngo bizogenda neza Mm. ariko abanyeshuri nabo abo bataje bagize gerede barankabaga muri minisiteri mm. ubu muri minisiteri nta ngingo barafata haraheze amezi ane mm. kandi amategeko na orudinanse za minisiteri zikama iminsi yose zivuga ko ari ukwiga imyaka itatu none abo bo mu gisata cya jeni sivire nibo bonyine baza kwiga imyaka ine Eh, mugabo amategeko ntabirekura baricaye minisiteri minisitiri nta ngingo arabishakazwa iby'amategeko n'ibindi ariko iyo ngingo yafashwe nande iyo ngingo rero niyo twasaba minisitiri nimba yiyemera imyaka ine ariko uwo yababwiye uwo yababwiye ko ko mwiga imyaka ine n'inde reperezanta w'ishuri mm. eh. reperezanta w'ishuri niwe yabategetse yuko jenise ivire mubategeza kuyibwa imyaka ine yego ariko ahandi hose ni imyaka itatu Mm. Eh, mumaze kubisaba yuko yogabanywa habaye iki yabishuye iki yavuze ati ni ugutegerezwa kwiga abanyeshuri bakabitura minisiteri minisiteri nayo haheze amezi ane nta ngingo n'imwe irafata mm, ariko murafise ubuyobozi kandi ingingo zose murafise abarongozi nako mu banyeshuri bagiye kutura icyo kibazo bushikirangana byaranze mu bushikiranganji nta ngingo bafata baguma babwira ngo ku ndwiza bikiri ngo biguma bigenda uko nyene nta munyeshuri ntibazi imvo ikiko kiraba sinzi icyo bivako ariko ku inzego zibijejwe zibifise mu minwe mworindiye urumva igihe kiriko kigenda kuva mu kwa mbere igihe ni kirekire gushika iki gihe murakoze mm, cyane ibazo ko ari ikibazo cyo kubandanya tutohoza murakoze mugira ijoro ryiza aba namwe murakoze bibiri na kabiri bibiri na gatanu bibiri na gatatu irindwi na gatanu eh. mwiriwe mwiriwe muriwe muri bande mutwakuye muri hehe ndiye vode nkundwa n'abake muri komine taba mhm. aho muri komine taba amakuru tutamenye ni ayahe igitega amakuru mutamenye twebwe turafise um- ntashoboye kuguma ku murongo evode ariko twizere ko aza kugaruka twakure kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe Mwiriwe mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakwe muri he ni jiburi ragarutse mhm. byari inkuru nanibagiye kubatera mhm. burya rero yanshimira abategetsi b'imurambi mm. hariho akazi biyitirira umugambi bagakora amafuti nk'ay'ingurube oya oh, ariko namwe muri ko murarenza urugero iyo mumaze gufata abategetsi mukabitiranya n'ingurube jibiri oya oh, abantu bahora bakora amafuti uh-huh. bakora amafuti gusumba sinzi bitwaje bitwaje imigambwe oya oh, ariko abantu uko bari kose uko bangana kose umaze kubitiranya n'ingurube jibirire nawe n'amakosa uri kuratukana pardon pardon basi urumva uh-huh. ni uko bakora amakosa bitwaje umugambwe mm. icyanezereye ni uko bose bafashwe mm. bari mu mvuto uretse mm. ndakibashimiye vurema bojya barakora nk'uko abantu bamwe bamwe ntibitwaze imigambwe baza barakora amakosa adashoboka mm. sawa rero mugoroba murakoze cyane Jibril kumbure nta muntu ari hejuru y'amategeko eh, kibi gusa ni uko eh, umuntu atanga inkuru yabanje gutukana ibyo nabyo si byiza na gatoya mwiriwe mwiriwe yiriwe ni amahoro ni amahoro muri bande mutwakuye muri hehe nitwa kenguruke mvukira ingozi ya muri komini gashikanwa inini kenguruke ingozi mu gashikano yego inini mhm. agomba kuvuga ko ngwara y'ibitoke yateye yarateye kabisa ibitoke biruma bigahisha imitoto mm. nashaka muze mutubwire abantu nyine bajuwe ntibyibone ibintu byo gutabira kabisa ibitoke byahonye yego mm. turafise umumenyeshamakuru wacu ngaho ya eh, muzagara ntibaza ko azohashika agaheza akatubwira ibijyanye n'iyo ndwara y'ibitoki ashobora azahafumbira arabe kabisa adasabunda inini hose kabisa ibitoki byaheze byuma mm. bivuze ko ari muri komini ye komini agashikanwa mm. eh. muri zone nini ni zone oya ni umutumba nini za sabunda hose ibitoki kabisa byumye mm. bifatwa gute ntashoboye kuguma ku murongo ariko yavuze ko ibitoke bifatwa hanyuma bikuma ni bibiri na kabiri bibiri na gatanu bibiri na gatatu bibiri na gatanu bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu gusa kabiri mwiriwe muri bande mutwakuye muri hehe imana hasanzwe ni mu gitobe mugabanya akaradiyo kabegereye y'imana yego ni mu gitobe igitobe cya kirundo eh. muhura twumva neza ijana ku ijana mu kirundo cyane rwose ndabumva ariko umugabanya akaradiyo kabegereye yego mhm. amakuru tutamenye ngaho mu gitobe naya nagenda babwire yuko akabarabara kabucana na gitobe kugenda vumbi katugora cyane abategetsi bogerageza bakadukorera haragorana mhm. cyane guca n'akamodokari cyangwa agahonda reka n'igare biragorana mhm. bagerageza bakayadukoresha ariko namwe abanyagihugu ntimwora mukagira uruhara kugira ngo leta nayo iheze yongereze ingufu aho mwatanguye e, turagerageza tukahakora hariho abantu bitanga tukagerageza mugana ahantu hagoye cyane mm. gusa mugabo leta nayo ishyizemo ingufu abanyagihugu nawe tugafasha bigatubera byiza cyane mm. yego mukomeza mukabituvugira imbere natwe kugira ngo kaboneke bucana gitobe kubandanya na vumbi mm. kandi akababara koroshye cyane kubabambara ngo kubandanya karoroshye cyane kubata ingobozi mm. gutya murakoze cyane eh, nawe murakoze bibiri mhm. na kabiri ibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu mugabanya akaradiyo murose murongo muheze mugabanya uburadiyo bubegereye birahetse bikadufasha mwiriwe mwiriwe muri bande turi aroni no musigati aroni musigati mu ntara ya rutana mu ntara ya bubanza Mhm.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 tutamenye ngahe murambya nawe gasaku amakuru mutamenye mhm. ni n'ibi by'ibiti binywa amazi mm. rero hariho ibintu abantu babwiye ati badoraraba aho bageza kwicira ibyo biti mhm. nabo baca kurenza ibyo biti mm. bagaca barenza zirya metero cumi na zitanu bavuze ibyo byabaye he aha nyene muri murambi amaja he aho bita aho bita mu mukuzi muri muri kibogoye mukuzi muri kibogoye eh aho bavuga barengeje ni bande barengeje ibyo bikorwa babikoze bari kumwe n'ubuyobozi bujejwe ubworozi ngaho mu ubworozi n'ibidukikije ngaho muri iyo ntara yamaze kuva ku murongo ariko twizere yuko ashobora kugaruka ni bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana mirongo itatu na gatatu mwiriwe neza mwiriwe neza muri bande mutwakuye muri hehe reka ntibishyimirwa serivisi y'ikatone muri nyabike hmm. eh, twe twashaka ababyeyi badukorera ibarabara rya mutumba nyabikere hmm. yego hariho n'ahandi hantu hari urumodoka ruragwa muri sojari satome rwapfuye bashaka ko barudukurira aho hantu kugira tubakore neza hmm. neza na neza n'ahantu hari ikatone iguwe murakoze cyane namwe murakoze bibiri mhm. na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu ku isaha z'ibiri n'iminota mirongo ibiri n'ine muri studio za hadiyo y'isanganiro mu minota igera kuri ine turarangiza kino kiganiro mwiriwe muri bande aduza akajwi ariko uwo munyagihugu aduza akajwi hehe muri komine mubimbi muri mubimbi mu ntara ya bujumbura eh. mhm. amakuru mutamenye rero abakinnyi bo muri mubimbi ku ipine mm. ah, hariho umusaneri ufite zone bagomba kugabanamo umugwi mm. bisaba ko tureka tukikinira umupira w'amaguru kubera bagomba guteranya ibigambwe ibyo ibyo ni byo kwe neze batamyemwo uwo mugwi w'umupira muvuga witwa gute witwa pine efu se uwo musitanteri mwagiriza ko ari we yaba ya ariko aracanisha nk'umugwi wanyu yawukoreye iki urumva agomba kuwucamo bamwe bagende kugira kubera amatsiko cyangwa n'imiti ubwo ni mu murengere ry'umunani ujya n'amafoto barayarangiye mu bakoze ngaha ku isi canke mwashize ikibuga aho kitaja uno munyagihugu ntashoboye kuguma ku murongo Eh, ibiri na kabiri ibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu na zakarika dushobora kubandanya dutohoza ariko arashobora kugaruka imbere y'uko turangiza kino kiganiro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 mutenda jurunga mhm agomba cyekwe ntanga makuru yerekeye abacamana mhm. cyangwa amashyamba abacamanza turi ko turumvikana n'uyu munyagihugu mhm. ndabumva neza umunyagihugu w'umucendajuru ntashoboye kuguma ku murongo mwiriwe mwiriwe neza muri bande ni pacifique gitega mhm. eh, ndi umushoferi nagomba ndabashikiriza amakuru mutamenye mhm. ajyanye ikibazo cyo muri otarako igitega tugiye kurondera kontorore tekinike mhm. icyo kibazo urumva ushikanye imodoka barashika bakakubwira ukagenda mu biro hama umumekanisha akaza akayitora ngo aje kuraba peresaje mhm. imodoka nimujyana mu biro ntushikayo aza akubwira ngo ifite peresaje mm. mugabo uhagaze akiza kuyitora ukamufumbatisha akanoti aragenda akaza kubwira ati nta perezaje ariko murazi ko ubutanze igiturire n'ubwihawe bose bahanwa bose none ko aza kubwira yuko ngo ifise perezaje kandi ata ku kinogo ntimujyanayo ku biro ntimushikanayo mm. none kugira wiyo kandi uri umushoferi imodoka ifise perezaje urayumva kuko igendera gukwega mu none bose none bose bagirizwa ayo makosa aha hariho benshi batabi hariho benshi batuntuye batashoboye kuvuga dushaka muze muturabire natwe nimba ifise peresaje babitwereke twishikireyo bavuga ati bayikore tubibona mm. kuko nawe woyitwara ubunyene ukaca uvuga ati bisubijeyo bakubwira ngo ifise peresaje mm, bose bose babaha inyishu nk'iyo nyene nta muntu n'umwe naho wubaza ejo umujuru umujurunaliste yohashika nta modoka batwara baze bakubwira ko idafise peresaje mm. eh? murakoze cyane yego namwe mugira ijoro ryiza murakoze cyane pacifique ni hano duce turangiriza kino kiganiro iwanyu havugwa amaki mwariko mugishirizwa na jewe Eline Ben nibigira muhinga bw'ivyuma yareka aramfasha Albert Andwaye mwakoze mwe mwese mwatwakuye mu hinga itandukanye y'igihugu ah, hanje nabifurije kugira ijoro ryiza murakoze aho iwanyu havugwa amaki nta mwanya afise kumenya ibyo muri quartier ntabyo isanganiro